змусив його завернути з прямої дороги, і він пішов узбережжям, де стояли човни варягів. На віддалі яких двадцяти кроків, наче тінь ступав за ним Роман. Раптом князь зупинився. Находився саме біля шатра, який волів розбити для себе ще попередньої днини. І князь почув виразно людський голос, який в розмові вимовив його імення. Мимохідь став наслуховувати. Пізнав по хвилині, що це голоси Анастаса Ісікополоса. Надумайся добре, достойний, говорив заступник Скілоса. Мантія, Патриція, повернення усіх урядів і майна, корсунське намісництво. Мало тобі, так домагайся більше, а за це вистачить влити у вино чи страву кілька краплин із цієї пляшечки. Це варвар, поганий, ворог і до того небезпечний ворог. На таку приману ти мене не злов. Є дві причини, через які не можу тобі приобіцяти нічого. Перше, це те, що я справді не бажаю від життя нічого, крім спокою, а такий мир найду тепер тільки під широкими крилами володаря Русії. А друга, що я люблю його достойну доместику і поважаю. Це Лев та Орел в одній особі. Отже, ні? Ні. Так бувай здоров. Не бійся, найдеться ще такий, що візьме нагороду, а тям свою присягу, під якою ми почали розмову. Князь віддалився скоро від пристані і знову почув гамір вояків, що бенкетували, а там і голосний оклик слави, який підняла рать при його появі. Він з ласкавим усміхом увійшов між варягів, випив чарку вина, вийняв ніж відрізав собі від цілого печеного вола шматок м'яса і спокійно почав їсти, готорячи з ватажками човнів. Романові казав приготувати для себе плящину вина і самому її берегти, а коли той здивувався, додав шепотом. Не забудь, що після бенкету приходить часто меч або отрута. Меч у наших руках, але отрута ні. Поблід Роман стривожився і пильно беріг вино, яке мав пити князь. Тим часом від моря чути було звук рога, добре знаний кожному варягові чи полянинові, а вслід за тим заблимали в чорні ночі червонаві вогники. Ляйфр вернувся, ляйфр. Ба, везе і дромони викрикували під пилі вже варяги. Гая, слава переможцеві! гукали і хвилею пливли до пристані вітати переможця. Ляйфр не втратив жодного гридня, жодного човна а привіз з собою кільканадцять суден з усті річки Родія, над якою був табор Варди Фоки. На хвилину опустів майдан табору, де стояли столи з вечерею, і тільки Великий князь залишився на своєму місці у товаристві прибічників. Саме тоді, коли від пристані приходили варяги, з пітьми виринув Сікополос у парадному одязі, оточений службою, а за ним ступав Анастас. Спізнюйся достойний, засміявся приязно Великий князь. Певно, знову бігав ти на свій дромон за наказами боголюбивих імператорів. Але я, тут підніс сильно голос, я заказую убивати бранців і кожний, хто це вчинить, умре. Наче вертепна кукла грецьких скоморохів зігнувся до местик царя аж до землі. Бачу, князі, що ти прогнівався на твого раба за те, що він виконав волю порфірородних володарів. Я дав, що не слід мені непокоїти тебе справою, яку ти, певне, порішив з імператорами в золотокованій палаті ще до твого приїзду. Облесний та заразом злобний усміх викривив уста доместика у відразливу маску хитруна. В цій хвилині війшов ляйфр, і Володимир, відвернувшись зневажливо від Сікополоса, підняв чарку догори. Ось справжній переможець. Сюди до мене, любий герою і заки одержиш дари від тих, що цінять твою перемогу, прийми цю чарку з рук того, хто цінить твою хоробрість. Випив ущерця там і подав налиту чарку ляйфрові. Той узяв її, випив і відповів за твоїм прикладом, конунгу, наче за ясним вальдером, ішли ми у святий бій, на твоїх очах гинули герої, яким Валькіра подала щасливу жереб смерті. Слава їм за це, слава князеві! Слава, слава! кричали варяги, захоплені словами князя, який відступав перемогу Ляйфрові, хоч сам її виборов. Усі розсілися за столом і вже не звертали уваги на золото, яке передав Ляйфрові Сікополос, та на похвальне слово, яке при цьому виголосив. Ляйфур також кивнув тільки головою, згорнув золото в мішок, а там поквапно зайняв місце праворуч Володимира. Під час загальної розмови, коли шум запанував над столом, Володимир нахилився до свого сусіда і сказав до нього тихце затям собі того грека, що давав тобі дарунок від імператора. Цей чоловік бажає отруїти мене і має для цього при собі маленьку пляшечку затрутою. На всіх богів, вальгалі та Ніфльгайму не гляди на нього, ляйфе, бо погляд твій зрадить тебе і мене. Схопиш його сьогодні і перетрусиш його одяг. Якщо не знайдеться причина, так скажеш, що при його розмові з Анастасом був ще хтось третій, і цей третій приказує йому, що деколи на варварській півночі поруч ведмедів та кабанів виводяться полоза й лисиці. Його самого пустиш на волю і будь певний, що він ні словечка не згадає нікому про свою халепу. Зрозумів?